Ceux-là sont les vrais perdants. كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie quand vous en étiez privé Puis il vous fera mourir puis il vous fera revivre, et enfin c'est à lui que vous retournerez.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 Puis vous vous en détournâtes après vos engagements. N'eût été donc la grâce d'Allah et sa miséricorde, vous seriez certes parmi les perdants. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين Nous fîmes donc de cela un exemple pour les villes qui l'entouraient alors et une exhortation pour les pieux.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 Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient. Et s'il croyaient et vivait en piété, une récompense de la part d'Allah serait certes meilleure, si seulement ils savaient.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 Et tout ce que vous avancez de bien pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah car Allah voit parfaitement ce que vous faites. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين Et ils ont dit Nul n'entrera au paradis que juifs ou chrétiens.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 الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Qui disent, quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés.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 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et déclarés. D'eux, je reçois le repentir, car c'est moi l'accueillant au repentir, le miséricordieux. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين Ceux qui ne croient pas et meurent mécréants recevront la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes.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 فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم Quiconque l'altère après l'avoir entendu, le péché ne reposera que sur ceux qui l'ont altéré. Certes, Allah est audient et omniscient. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم Mais quiconque craint d'un testateur quelque partialité, volontaire ou involontaire, et les réconcilie, alors pas de péché sur lui, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux.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 L'enfer lui suffira et quel mauvais lit, certes. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد Et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah et Allah est compatissant envers ses serviteurs.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 Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم Certes, ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah. et Allah est pardonneur et miséricordieux. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ۖ ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard.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 Et Allah est audient et omniscient. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم Ce n'est pas pour les expressions gratuites dans vos serments qu'Allah vous saisit. Il vous saisit pour ce que vos cœurs ont acquis, et Allah est pardonneur et patient.